Die openbaring, hoofdstuk 16 Toe het ek uit die tempel een harde stem vir die sewe engele hoor sê, Gaan gooi die sewe bakke gevul met die toren van God op die aarde uit. Die eerste engel het toegegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige en pijnlijke swere uitgekom aan die mense, wat die merk van die dier aan hulle het, en wat sy beeld aanbid. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooid. Dit het bloed geword soos die bloed van 'n dooie en alles wat in die see lewe het dood gegaan. Die derde engel het sy bak in die riviere en die waterbronne uitgegooi. Dit het ook bloed geword. Toe het ek die engel wat oor die water toesig hou, hoor sê: U is regverdig. U wat is en wat was. U die heilige omdat u hierdie oordeel voltrek het. Want hulle het die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet en u het hulle self bloed laat drink dit het hulle verdien toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou hoor sê ja Here God almagtige betroubaar en reg is u oordeel die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooi daardeur is aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand die mense is deur 'n groot hitte gebrand en hulle het die naam gelaster van God wat die mag oor hierdie plaai het. En hulle het hulle nie bekeer nie en aan hom nie die eer gegee nie. Die vyfde engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi en daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die mense het hulle tonge stikkend gebyt van die pyn en het die God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur en oor die swere. En hulle het hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie. Die 6de engel het toe sy bak op die groot Eufraatrivier uitgegooi. Die water daarvan het opgedroog om 'n pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Toe sien ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onrein geeste kom wat soos paddas lyk. Hierdie geeste wat wondertekens doen, is bose geeste. Hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. Kyk. Ek kom onverwags so sitief. Geseend is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien. Die geeste het die konings byeengebring op die plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. Die sewende engel het toe sy bak in die lug uitgegooi. Van die troon in die tempel af het daar 'n stem hard uitgeroep. Dit is verby. Toe het daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom. Daar was ook 'n groot aardbewing, soos daar nog nie was vandat die mens op die aarde gekom het nie. So 'n geweldige groot aardbewing was dit. Die groot stad het in 3 dele geskeur en die stede van die nasies het in mekaar gestort. God het ook nie vergeet om vir die groot Babylon die beker met die wyn van sy gloeiende toren te gee nie. Al die eilande het verdwyn en berge was daar ook nie meer nie. Groot haalstene, elkeen omtrent 50 kg swaar, het van die hemel af op die mense geval. En die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag verskriklik groot was.